od imami muslima imam, imam El Buhari je postavio u svome sahihu u svojoj zbirci sahih hadisa je postavio naslove od sebe. Dakle, on je napisao naslove tih poglavlja. I često ti naslovi nose isto isti izraz isto nosi što i hadis koji je kasnije spomenut dok muslim nije napisao u svome sahihu naslove već je to kasnije napisao imam Neovi komentator muslima. Buharija često u ovim naslovima nam kaže rješenje određene mesele određenog šarijatskog pitanja tako da kasnije navodi hadis koji samo je dokaz delil zato što je već rekao dakle govorimo o vrlo važnoj temi za nas sve muslimane a to je pitanje kakav je stav islama o onome ko uvede loš običaj ili ko poziva na dalalet. Ko su ti koji uvode loše običaje i koji su to loši običaji pa se zovu lošim običajima a nasuprot tome koji su to lijepi običaji i šta se pod tim misli u hadisima Resulullah a.s. i šta je lijep i ružan običaj u odnosu na novotariju. Sve ćemo to inša Allah ukratko sa Allahovom pomoć pojasniti. Kaže imam al-Bukhari babu ismi men da'a ila dalale. je o grijehu onoga ko poziva na krivi put eusenne sunneten seji'e ili uvede međunarod jedan loš običaj. Li qavli Allahi ta'ala i to po riječima uzvišenog Allaha dželle šanu wa min awzari alladine yudillunhum bighayri ilm ovo je dio ajeta koga spominje u sure al el ankebut i kaže wa min awzari alladine i od tereta onih koje su na krivi put odveli bi gajri ilm neznajući iz džehla, iz neznanja dakle nosit će i grijeh onih koje su na krivi put odveli zatim kaže u hadisu broj hadisa 7321 pročitat ćemo sened ovoga hadisa da se učimo i ovome ako voda inša Allah قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا قالوا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما ko, ko god bude ubijen na ovome svijetu nepravedno zulumom šta znači nepravedno nije šarijatski propisano da bude ubijen a koji je to šarijatski koji su šta to čini čovjeka da može biti ubijen čovjek musliman šta to čini troje ez zina badel ihsan da zinaluk ne uzubila nemoral počini nakon što je bio oženjen Ue? التارك لدينه المفارق لجماعته onaj ko ostavi svoju vjeru i napusti svoj džemat džemat muslimana misli se ispravan džemat kako treba i koji je treći ko ubije čovjeka bi gajri hak wa katlu nefsim bi gajri hak u ta tri slučaja dozvoljeno je ubiti muslimana ako počini zinalog nakon što je oženjen ako je ubio nekoga bi gajri hak i ako je ostavio svoju vjeru. U tome slučaju ne smatra se zulumom njegovo ubijstvo. I to ubijstvo sprovodi ko? Imamul muslimin, kalifa muslimana. Dakle, u ovakvim društvima gdje ne vlada islam nije dozvoljeno primjenjivati takvu šarijatsku kaznu od pojedinaca ili od, od grupa muslimana koji ne imaju vlast. Ovo je samo da pojasnim ukratko tu meselu, to pitanje. Dakle, da ne bi neko došao i rekao pa mi hoćemo sad čarijat da primjenjujemo, ajmo mi da, za koga znamo da je musliman, a ostavio svoju vjeru, hajmo ga uhvat pa ga ubit, to nije dozvoljeno. Zato što bi na taj način nered veliki nastupio. Već treba da bude džemat muslimana koji imaju snagu, koji imaju ovaj a kako se kaže u šarijatu, a to jeste imaju vojnu vojnu silu da mogu to sprovest i tako dalje. Imaju sudstvo ispravno i tako dalje. Dakle, kogod bude ubijen zulumom, na prvog onoga koji je ubio sina Ademovog, znamo da je Kabil ubio Habila iz poznatog događaja koji nam se spominje i u, u Kur'anu, u suri i Al-Ma'ide koji god čovjek bude ubijen zulumom prvi sin Ademov će snositi grijeh od toga ovaj ravija kaže sumnja je rekao Boži poslanik ili nije ali sad selam ali to je jedan dodatak u hadisu min demiha od njegove krvi od krvi toga ubijenog dakle i on će snositi kabil snosit će grijehe svakog ubijstva na dunjalu pod okijametskog dana Zašto li ennehu sennel katle evvelen Zato što je on među ljude uveo taj običaj ubistva i to, to loše, e, tu lošu radnju uveo je među ljude. Pa će on snositi grije svih oni koji dođu poslije njega i ubiju bilo koga gajri hak. S tim što smo vidjeli iz, što ćemo vidjeti iz kuranskih ajeta, da se onima neće ništa od njihovih grijeha umanjiti. Kaže imam Buharija ovdje u naslovu ovoga poglavlja men da'a ila balaletin ko bude pozivao ljude na dalalet na krivi put a krivi put je sve ono što je mimo Kur'ana i sunneta Resulullahovog alaihissalatu mišljenje koje je zasnovano na Kur'anu i sunnetu to jeste kojim se zaključilo nešto iz kuranskih ajeta i hadisa Resulullah ali to sela nije dalalet zašto? zato što je bazirano na opet na Kur'anu i sunnetu ali ono što, što ne ima svoje osnove u ajetima i u hadisima Resulullah ali to selam to je dalalet i to je krivi put ko bude pozivao na dalalet taj hadis prenosi ovim ovakvim izrazom prenosi ga Muslim i Ebu Davud i Tirmizi putem El Ala ibn Abdurrahmana od njegovog oca od Ebu Hureyre radijallahu anhu u kome kaže Resulullah alaihi sallatu wasalam من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا što u prevodu znači men da ila huda ko bude pozivao na pravi put ljude kane lehu min al ejri imaće nagradu mislu uđuri men ahu kao nagrade onih koji ga budu u tome slijedili la su zalike min uđurihim šeja ništa se neće umanjiti od njihovih nagrada dakle onaj ko bude upućivo i ukazivo ljudima napravi put imaće sevab i onih koji ga u tome budu slijedili a onima koji ga budu u tome slijedili neće se ništa umanjiti od dobra وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالَةٍ ako bude pozivao na dalalet i na krivi put كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ nosit će toliki grije misla asami men tebi'ahu kao grijehe onih koji ga budu u tome slijedili la su zalike min atamihim šeja ništa neće smanjiti to od njihovih grijeha imamo i drugi hadis koga prenosi muslim u rivajetu Abdurrahman ibn Hilala od Džerir ibn Abdullaha el-Beđelija u poduženju jednom hadisu u kome kaže Rasulullah a.s. men senne fil islami sunneten hasene ko uvede u islam jedan lijep sunnet oko ovoga izraza sunnet malo ćemo se kasnije pozabaviti felehu eđruha wa eđru men amile biha ba'dahu min gajri en jenkusa min uđurihim šeja imaće sevab zato imaće nagradu zato i nagradu oni koji po tome budu nakon njega radili pazite ovo nakon njega radili i tome ćemo obratiti kasnije, kasnije pažnju s tim da se njima neće ništa od njihovih nagrada umanjiti ومن سن في الإسلام سنة سيئة ako u islam uvede neki loš običaj kana alejhi vizruha na njemu će biti grije koga samog sebe što je to uradio wa vizru men amile biha ba'dahu i grijesi oni koji nakon njega budu potome radili min gajri an jenkusa min im šeja s tim što se njima neće ništa umanjiti od njihovih griha prenosi ga isto tako putem Munzer ibn od njegovog oca s tim što se izraz šejan spominje ovde u nominativu kaže šejan neće se ništa umanjiti i isto tako Tirmizi drugim rivajtom prenosi od Đerira ali izrazom men senne sunnete hajrin ko uvede sunnet dobra men senne sunnete šerrin i ko uvede sunnet zla objasnit ćemo što znači sunnet u osnovi sunnet znači put znači nešto što je već neko uradio znači jedan put koji je već neko prošao to znači sunnet u jednom jezičkom značenju i ovdje u ovim hadisima je došlo u tom obliku. U smislu, ko uvede u islam jedan loš sunnet, jedan loš običaj. Dakle, sunnet po ovome značenju, šta je neko radio prije, može biti pohvalan, a može biti i, i pokuđen. Pa kada se kaže sunnet Resulullah, ali i onda je to pohvalno. A kada se kaže sunnet faraona, onda je to pokuđeno. Znači sunnet u jednom jezičkom značenju znači put. Neko je po tome išao, slijediš nekoga tim putem. Pa se kaže to je sunnet nekoga. Čiji je to sunnet? Kaže to je moj sunnet. Dakle, sunnet može biti lijep i može biti ružan. Koji je lijep sunnet? Onaj koji je radio Resulullah alaihi salatu selam. Koji ima svoju osnovu u u islamu. Po ovim hadisima možemo shvatiti da onaj ko uvede u islam nešto što je Resulullah a.s. radio dakle u smislu oživi sunnet Resulullah a.s. koji je zamro među ljudima nepoznat kada oživiš taj sunnet imaš sevab zato i sevabe svih oni koji te u tome budu slijedili bilo koji od sunneta Resulullah a.s. da ga oživiš i zato je puno važno uzeti i čitati sunnete i biografiju Resulullah a.s. da oživiš nešto od njegovog sunneta i drugo značenje ko uvede u islam jedan lijep sunnet to jeste nešto što koristi ljudima pa ga ljudi u tome budu slijedili kao što ćemo vidjeti u hadisu muslima koji je poduži, a ja ću gledati da vam na samo u prijevodu pročitam, u kome nam pojašnjava ovo pitanje. Kaže od Ebu Amr, Džeri Ribni, Abdullaha, prenosi se da je rekao, u sred bijela dana bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem, pa mu dođe jedna grupa ljudi golih i ogrnutih vunenim ogrtačima ili sa abajama od prugastog vunenog platna i sa obješenim sabljama bili su većinom, odnosno svi iz plemena Mubar. Na njima se primjećuje velik, veliki fukaraluk, ne imaština. Lice Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem izmijeni se kada vidje njihovu neimaštinu. On zatim uđe, pa izađe, pa onda naredi Bilalu da prouči ezan. Zatim klanja, pa ustane da održi govor, hutbu i reče, o ljudi, ja ejuhan nasu taku rabbekumu allazi halakakum min nefsim vahide, tako je Resulullah ali sam znao, znao počinjati svoje hudbe o ljudi bojte se vaše gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega je stvorio bračnog mu druga وبث منهما رجالا كثيرا ونساء i od njih dvoje mnoge ljude i žene rasprostranio واتقوا الله الذي تساءلون به i bojte se Allaha čijim imenom jedni druge dozivate wal arham i čuvajte rodbinske veze i nemojte ih kidati Inna Allahe kane bikum rahima, rakiba, Allah vas zaista osmatra i stalno nad vama bdi. Ovo je prvi ajet iz sure Enisa. Kad je proučio taj ajet Rasulullah a.s. proučio ajet iz sure Al-Hashr, 18. ajet. Ja ijuha alladhina amanu taqullaha Allahe wal tanzur nefsu ma qaddamat ligad. O vjernici, bojte se Allaha, nek svaka osoba osmotri šta je spremila za sutra. Zatim kaže neka dijeli čovjek od svojih dinara, od svojih zlatnika i dirhema, srebranjaka, od svoje odjeće, od saa, to je jedna mjera, pšenice, od jednog saa svojih hurmi, pa reče makar i polovinu hurme neka čovjek dadne. Dođe jedan čovjek od Ensarija sa zavežljajem toliko teškim da su mu ruke iznemogle. Prvi dođe. Ovdje je šahid, ovo hoćemo da istaknemo u ovome hadisu dođe prvi među, među taj narod i donese sadaku ljudi su dolazili i donosili darove hedije i sadak. ugledali se na to on ih je potakao tim svojim darežljivim darom koji je učinio tako da sam vidio kaže ovaj ravija dvije velike hrpe hrane i odjeće lice Allahova poslanika ali selam zbog toga je tako zasjelo kao da je pozlačeno poslanik ali selam reče tada taj hadis i ovo se zove u hadiskoj nauci esbabu hurudil hadis uzrok zašto je jedan hadis rečen često moramo znati zašto je određeni hadis rečen da bismo znali ga protumačiti u određenom smislu, u određenom kontekstu, ko što znamo da ima esbabu nuzul Kur'an uzrok objave određenih ajeta u Kur'anu nešto se desilo pa je Allah objavio taj ajet tako i ovo nešto se desilo pa je Resulullah a.s. rekao određeni hadis kad znamo uzrok šta, toga šta se desilo uzrok ovoga hadisa kad znamo događaje koji su bili povodom da se kaže određeni hadis onda nam je lakše shvatiti i značenje samog hadisa nakon ovog događaja Resulullah sam kaže ko uvede jedan lijep običaj u islam imat će za to nagradu, a i nagradu za sve one koji poslije njega to budu radili. Dakle, on je taj ensarija, naveo je druge da dadnu isto sadaku. Pa se njemu piše i za njega i za one druge, a drugima se ništa neće umanjiti a da se ne umanji njihova nagrada. Ako uvede u islam jedan ružan običaj, bit će mu teret i teret svih onih koji ga čine poslije njega, bez umanjenja njihovog tereta. Dakle, iz ovog hadisa vidimo koliki je sevab, kolika je nagrada da se uvede nešto od dobra, bilo da se oživi međunarod, bilo da se oživi sunnet Resulullah sad sam koji je zamro među ljudima ili neko dobro da čovjek bude inicijator da potakne ljude u tome dobro vidiš da je potrebno da imamo džamiju u mjestu gdje je ne pa ti budeš ti taj koji je potakao druge ljude ustaneš među ljudima i kažeš ljudi nama treba džamija kogod dadne i ti ima za to se vaba kao da si sam džamiju napravio jer si drugima ukazao na hajr men della ala hajrin et dalu ala hajri kefaili onaj ko ukaže drugima na hajr je kao da je i sam taj hajr uradio nasijat kad koga nećemo još pa on to uradi kao da si ti to sam sobom uradio dakle tolika je, toliki je sevav od toga i Resulullah Sad sam kaže u svome hadizu koga prenosi Tirmizi i Ibn Mađe Naddarallahu abden semi'a me kaleti Allah usrećio svoga roba koji čuje nešto od moga govora. Resulullah Sad sam kaže. Pa kaže prenese na druge kao što je čuo. Pa možda će onaj kome je on premio to bolje razumjeti to što sam ja rekao nego taj koji je to premio Dakle, kada ukažeš na hajr imaš sevap od toga a Resulullah ali sad sam pored ovoga što nam kaže da prenosimo njegove hadise kaže u drugom e, rivajetu kaže belegu anni walau aje prenesite od mene makar to bio jedan ajet ovaj hadis prenosi Buharija dakle i ajete i hadise Resulullah sam na nama je da prenosimo to i ne ima mjesta nimalo govoru onih koji kažu niste vi mi da vi možete prenositi ajete i hadise. To treba pustiti samo onima koji nose visoke diplome, koji su dugo godina se bavili ilumom, pa nek oni prenose i nek oni uče ajete i hadise druge. Ako bismo ograničili na to, onda bi se vrlo malo iluma proširilo i onda bi najveći dio iluma ostao nepoznat ljudima nego na svakome od nas je po hadisu Resulullah a.s. da da prenese onoliko koliko zna to je to ne ono što ne zna, to ne smije nego onoliko koliko zna od ajeta i od hadisa Resulullah a.s. beligu anni hadisu Buhari stoji dakle prenesite od mene, ovo je naredba a naredba znači da se mora izvršiti prenesite od mene makar bio jedan ajet onoliko koliko znaš toliko na druge prenesi onda je svakako razumljivo istoga da je tvoja dužnost prvo da znaš pa onda na druge da da svakako prenosiš i kaže Resulullah alaih sam u hadisu koga prenosi i Buharija i Muslim, dakle mutefakun alaihi, men uridillahu bihi hajran yufaqihu fid din. Kome Allah tjedne dobro, nauči ga razumijevanju vjere nauči ga razumijevanju vjere jer je razumijevanje vjere u stvari put do do rada ispravnog po vjeri svakako sa druge strane vidjet ćemo da je veliki grije pozivati ljude na krivi put i da će takvi snositi odgovornost i za sebe i za one koji, koje su na krivi put odveli a onima se ništa umanjiti od njihovih grijeha neće. Kaže Resulullah a.s. u hadisu koga prenosi Darimi i Ebu Davud i koji je Hasan dobre predaje dobrog seneda kaže men efta bi gajri ilmin kane ismuhu ala men efta ko dadne fetvu i dadne neko šerijatsko rješenje bi gajri ilm bez znanja kane ismuhu ala men eftahu grijeh je na onoga komu je dao tu fetvu i komu je to odobrio komu je to ođajezio i komu je dao takvo rješenje ومن أشار على أخيه بأمر ako ukaže svome bratu muslimanu na nešto ja'lamu enne rušde fi znajući da je ispravno i bolje u nečemu drugom a ne u tome što mu on govori kad hanehu on ga je izdao on ga je prevario on ga je obmanuo i, i izdao pogledajmo u suri El Ankebut u ajetu koji smo malo prije citirali podrobnije šta nam Allah kaže o onima koji odvode na krivi put i koji govore vjeru po svojim prohtjevima a vjeru propisuje samo Allah i niko drugi da vidimo šta nam Allah uzvišeni kaže u ovim ajetima وقال الذين كفروا للذين آمنوا i kažu oni koji ne vjeruju šta znači koji ne vjeruju ne znači samo da je za nijeko Allaha Šeitan ne vjeruje, a šeitan je od onih koji su najviše ubijeđeni u postojanje uzvišenog Allaha. Jer je govorio sa uzvišenim Allahom. Jer kaže, kale rabbi, i reče šeitan, Allah nam to prenosi, gospodaru moj, envirni ila jeumi jubatun, ostavi me živog do dana proživljenja. Pa šeitan kaže Allahu obraćajući se, gospodaru moj, govorio sa Allahom, čuo Allahov glas, i priznaje Allaha kao gospodara al mu nije mutir al mu nije pokoran i zato Allah kaže eba wa wa kane minel kafirin odbio je uzoholio se i postao kafir dakle nije samo kafir ateista onaj ko kaže on laže u stvari ali ko kaže da ne vjeruje da postoji Bog on ima drugih koliko hoćete bogova svojih koji je obožava mimo Allah ne uzovrila ali kafir je svaki onaj koji Allahu nepokornost izrazi bilo da kaže u, bilo u vjerovanju bilo u radu nekada čovjek može reći ja vjerujem Allah i prihvatam sve ali ja sam ne uzubila on asija Allahu kao što su židovi rekli وقالوا سمعنا وعصينا i rekoše čuli smo dakle mi znamo da je to od Allaha ali smo asije ali nećemo Allahu za inad ne uzubila to su rekli dakle oni vjeruju da ima Allah ali nije vjerovanje samo u, u shvatanju da ima Allah i samo u znanju već je vjerovanje i u znanju i u prihvatanju i u pokornosti jer ako tvoje vjerovanje neće te dovesti do pokornosti onda znači da je to lažno vjerovanje da je to vjerovanje samo na jeziku i zato Allah kaže je bi efvahihim ili je bi elsinetihim oni govore svojim ustima ili govore svojim jezicima zar može čovjek nečim govoriti drugim osim jezikom i ustima Allah nam takvim izrazom kaže, govore svojim jezicima i svojim ustima, što znači to ne ima svoje osnove u, u stvarnosti. To je njihova, što mi kažemo, isprazna priča. Priča iza koje ništa ne stoji, ništa ne vrijedi kod Allah. Dakle, mora biti uz iman, iman u srcu, riječi mora biti i, i amel, moraju biti i djela Kažu oni koji su zanijekali Allaha ili su mu nepokorni ili su ili mijenjaju Allahu vjeru lilladine amenu kažu vjernicima pazite sada ako su vjernici rekli smo da nisu vjernici samo koji kažu mi vjerujemo nego i oni koji se Allahu pokoravaju pogledajte ovo je jedan od vrsta i načina kako pokušavaju na krivi put nas ljude kažu vjernicima i tebi ovu se bilena slijedite vi naš put slijedite vi ovo što, mi vama kažemo wal nahmil hatajakum a mi ćemo ponijeti vaše grijehe drugim riječima kažu budite sigurni ako ima u tome kakva grija mi na sebe to smićemo i mi na sebe, na sebe to snosimo sve te grije pogledajte te laži i te zavode ako je u tome kak, kakav grije neki je na nas grije, tako govori i dan danas. I govorit će je kijameskog dana. Zašto ako je grije, Zar smo mi edalu neuzubila kao kršćani koji su zalutali? Pa ne znamo šta je grije, a šta nije grije El halalu bejin, wal haramu bejin. I halal i haram je jasno. Allah je dao u tvojoj duši ono kako možeš primijetiti jel valja ili ne valja. Kako? ma hake fi nefsike wa hifte en jetalija alejhin nas. To ti je Resulullah alaih sam kazao. To ti je on rekao i objasnio da imaš pravilo za cijeli svoj život. Ne imaš ti i mnogi ne imaju vremena ove knjige obimne fikha da uzmu. Često ne imaju prilike ni da lemu pitaju. Kako će znat da je nešto grije, da je nešto haram, ne smije, da ne valja? Kako ćeš to znati? Ono što ti ne da mira i bojiš se da te ljudi vide da to radiš. Nisi rahat kad to radiš. Vrati se sebi, sam sebe upitaj. vajal to? Kriješ se kad to radiš. Ne voliš da te, da svijet vidi. Odmah ima nešto. Ima oni stvari u kojima je šubha. U kojima je sumnja. Jeli ili nije. Ko uđe u takve stvari koje su sumnjive, sigurno će pasti u haram kao onaj koji čuva oko ograde. Svaki čas može njegovo stado upast unutra. Može zijan, otiću zijan. Zašto se tome u osnovi približavati? Dakle, musliman se mora čuvati i, i šubhi, i onoga u čemu leži sumnja. Nisi siguran, jel bolje ovo ili ono, bolje ostane sačuvat ćeš svoju vjeru. eli dini irdi, kaže Resulullah alaih zato se A ovo je od četiri hadisa na kojima islam leži cijeli. Ko se bude klonio šubhi i sumnjivi stvari, sačuvao je dini i svoju vjeru, ve irdi i svoju čast, svoj obraz. Pazite da nastavimo ovaj ajet. Oni govore mu'minima, slijedite vi naš put, a mi ćemo grijehe vaše snositi. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ništa oni neće to jeste na kijameskom danu htjeti ponijeti od njihovih grijeha jer će se oni o sebi zabaviti na kijametskom danu wa e, innahum lakadibun oni su samo veliki lažovi wala yahmilun asqalahum ali Allah će dati Allah će ih natovariti eskalehum njihovim grijesima i njihovim tovarima wa eskalen mea eskalihim i drugim i drugim teretima uz one koje oni i onako nose a sigurno će biti pitani na kijametskom danu amma kanu yaftarun o onome što su iftiru donosili i govorili to jeste što su lagali da uzvišenog Allaha a kakav je hukum takvi šta Allah kaže za takve koji mijenjaju Allahovu vjeru i olako drže do Allahove vjere i krivo je tumači inne jeftaruna ala Allahi be la yuflihun oni koji izmišljaju lažna Allaha nikad uspjet neće mufeseri kažu nikad iz džehennema izaći neće i nikada u džennet ući neće la yuflihun koji budu na krivi put odvodili i koji budu ljudima krivo govorili ne samo to je jedna napomena vrlo važna u ovome svemu. A to je nekada čovjek ne tumači krivo, ali učestvuje u tuđem dalaletu. Neko će postaviti pitanje kako ja mogu biti odgovoran za nešto što nisam uradio. Da li će čovjek biti pitan za nešto što nije uradio? Hoćeš, bit ćeš pitan za nešto što nisi uradio ako si to trebao uraditi. I ako si to bio dužan uraditi. I zato svako ko zna, ne samo ulema, ne samo učeni, već i oni koji su naučeni, onoliko koliko su naučeni, dužni su prenijeti na druge. Jer ako budeš šutio i ne budeš tumačio Allahu vjeru, onda gdje si pozvan i dužan da je objasniš ljudima, pa ljudi budu krivo radili i ti snosiš njihov grije. Jer si učestvovao u njihovom davaletu Šta je za to delilo? Šta je za to dokaz? Kur'an uzvišen. Kur'anski ajet إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى oni koji budu sakrivali ono što smo mi objavili od jasnih dokaza i pravoga puta min ba'dima bejjenahu lin nasi fil kitab nakon što smo to ljudima u kitabu obejanili i jasno kazali ulaike alladine jel'anuhumullahu to su oni koje Allah proklinje zbog čega ih proklinje šta su to uradili zato što su šutili zato što nisu objašnjavali istinu jer ova vjera je veliki emanet وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ i proklinju i svi oni koji mogu da proklinju illa الَّذِينَ tabu osim oni koji te obe dođu pokaju se wa aslahu i poprave svoja djela wa bejenu i ljudima obejane i kažu izađu pred svijet i kažu ovo je istina nije ono što sam prije govorio ili što sam šutio fa je etubu alehim Allah kaže takvima ću ja te obe doći i prihvatiti njihovo pokajanje dakle nekada čovjek može učestvovati u tuđem dalaletu svojom šutnjom jer vidimo u hadisima Resulullah a.s. da su njegove riječi, njegova dijela i njegova šutnja isto tako šerijatski dokaz. Ako je vidio da se nešto radi, a ušutio. Znači, kaže Ulema, to je svojom šutnjom Božji poslanik ali sad sam odobrio. I tako je i kod nas. Kad neko u našem društvu nešto uradi, a mi ušutimo, na tome, onda će neko doći i reći, e taj i taj je uradio u društvu toga i toga, a on nije ništa rekao. Znači da je to u redu. A on je učenili od toga i tako dalje. Ili, ko što će neki reći, pa gdje je do sada ulema bila? Što do sada ulema to nije objašnjavala? Šta je sa, sa ulemom koji su bili prije? Objašnjavala je ulema. I ako otvorimo kitabe, vidjet ćemo da su o svemu i svačemu govorili samo što se nastojalo i nastoji od strane neki da se pokrije to da se, da se ne zna za to da se ljudi zabave drugim pitanjima i drugačijim poslovima a onaj elhamdulillah ko se na Allahovom putu potrudi ko bude uzrokom nečije upute sa druge strane imaće zasigurno nagradu za to i za sebe i za druge koji su ga u tome slijedili. Pogledajmo kuranski ajet u kome Allah uzvišeni kaže u sura At-Tur ajet 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا i oni koji budu vjerovali وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ svakako radili dobra djela i budu ih njihove porodice, njihova djeca budu ih slijedili u tome imanu. El hakna bihim zurrijetahum. Mi ćemo im pridružiti njihov porod, njihovu djecu. Wama eletnahum min amalihim min šeji. A njihova djela nećemo nimalo umanjiti. Šta to znači? Ako si i ti i tvoje dijete od dženetlija ali svakako da znamo da sve što si uradio na Dunjaluku da za sve to od dobra ima nagrada na Ahiretu pa ako si jedan put la ilahe illallah rekao više nego tvoj sin ili tvoje dijete bit ćeš na većem stepenu nego on a ti bi volio da je tvoje dijete s tobom e, Allah dalje da, da budu tebi pridruženi a neće se ništa umanjiti od tvojih dijela. Božja blagodat jer si bio uzrokom u njihovom imanu, u njihovom vjerovanju. Pa će vas Allah sastaviti u džennetu na onom većem stepenu. A neće se nikome ništa oduzeti. A ono ne uzubila ko je u dalaletu učestovao, on će snositi i svoje grijehe i grijehe oni koji je zaveo bez znanja. Da još malo objasnimo šta znači e, loš sunnet. Šta to znači? To znači uvesti nešto među ljudima od običaja što je loše. Kao što smo vidjeli da će snositi grije svih ubistava zulumom koja, koja će biti učinjena dok kijametskog dana snosit će ih ko? Onaj Ademo alejselam sin koji je prvi ubio. Dakle, ko uvede neki loš adet među ljude? I drugo, ko učini neki bidat pa ga ljudi u tome bidatu u toj novotariji budu slijedili i zato je vrlo opasno ne samo da čovjek uvede neku novotariju u vjeru već je vrlo opasno da radi po novotariji pa, ga, pa se u njega drugi ugledaju pogledajmo ovdje kaže El Muhallab u komentaru ovih hadisa koje smo spomenuli ovi hadisi nas upozoravaju da se klonimo dalaleta i da se dobro čuvamo novotarija i novih poslova u vjeri i nose u sebi zabranu da se suprostavljamo putu mu'mina, to jeste putu Kur'ana i sunneta. To u tome shvatamo sada objašnjava komentator Buharije, to jeste Ibn Hajar El Askalani u svome dijelu Fethul Bari šerhu Sahih Buhari kaže to shvatamo istoga što onaj koji uvede novotariju nekada je ta novotarija nešto malo, nešto neznatno neprimjetno kod ljudi on i ne osjeća opasnost toga ali ono što dolazi iza toga što će ljudi na to nadodati puno je veće pa će do njega doći grije svi oni koji su kasnije radili po tome jer je on bio osnivač toga dalaleta i toga krivog puta makar on ne radio po tome ali je bio osnovao tu novotariju makar to bilo svakako i nakon njegovog života dakle čovjek se mora kontrolisati i paziti u svome životu. Gledati šta radi, jer ono što uzrokuje bilo od hajra i, ili od šerra, od dobra ili zla, nosit će i za to ili sevab ili, ne daj Bože, kaznu. Posebno u ovome vremenu u kome mi danas živimo. Dužni smo se prihvatiti prakse Resulullaha sallallahu alaihi wasallam to zato što nam Resulullah a.s. ukazuje na vrijeme koje će doći poslije njega. Da će ljudi mnogo toga uvesti, mnogo toga u, u svoju vjeru ubaciti što nije od vjeri. I zato je često upozoravao svoj ummet i govorio čuvajte se novotarija jer one odvode na krivi put odvode na na dalalet. Svaka novotarija jeste dalalet. Ovdje da pojasnimo pitanje dalaleta. Allah a.s. kaže svaka novotarija je dalalet. Kako onda shvatiti sunnet? Kažemo postoji lijep sunnet, a bid'at je svaki ružan i ne može bid'at biti hasen. Lijep bid'at ne postoji. Jer Resulullah a.s. kaže jer je svaki bidat loš, jer je svaki bidat dalalet. Šta znači bidat u osnovi? Bidat u osnovi znači arapskog jezika uzet od riječi ibteda. Znači uvesti nešto što u osnovi nije postojalo u vjeri. I kažemo u vjeri. Jer u dunjalučkim stvarima bidat ne postoji. Kako ćeš kuću napraviti? Kakva će škola voziti? Od ovih dunjalučkih poslova tu ne postoji bidat bid'at biva samo u u vjerskim pitanjima. I bid'at znači da uvedeš u vjeru što nije postojalo. Što nije postojalo. Dakle, od riječi ibteda učiniti nešto novo što nije postojalo. Od toga je ime uzvišenog Allaha Đelešanuhu gdje kaže bedija wal Allah je taj koji je stvorio nebesa i zemlju bedija iz ničega nije, nisu nebesa i zemlja prije postojali. Pa je on taj koji je bedija, koji je nebesa i zemlju iz ničega stvorio. Dakle, bida biva u vjeri i biva u onim stvarima koje su nepoznate vjerom uvedene u vjeru. I nije šart i nije uslov za bidat da ima zabrana. Jer ako ima zabrana, onda je to haram. Pa ne bismo pravili razliku između bidata i harama. Svaki bidat je u osnovi zabranjen. Načelno hadisom, sve što je novo u vjeru uvedeno, to je zabranjeno. A zabrana haram ima svoj delil iz Korana ili iz sunneta. Nemojte to raditi, ne smijete se to raditi. Teško onome ko to radi. Proklet bi onaj ko to radi kazna je ta i ta onome ko to radi i tako dalje. Iz tih takvih izraza razumijemo da je dotična radnja haram i da se ne smije raditi. Dakle, čovjek se mora kloniti tih bidata i novotarija koji bivaju u vjeri. I još jedno pitanje na kraju ovoga svega da pojasnimo, a to je pitanje teravih namaza. Neki nam postavljaju pitanje. Kaže Omer radijallahu anhu kad je vidio u svoje vrijeme ljude da klanjaju taravi namaz kaže lijepog ovoga abidata. Kako to protumačiti? Taj hadis. Kao prvo, prenosi se u Buhari i Muslimu. Hadis Zaid ibn Sabita, da je Boži poslanik, ali i selam, klanjao u svojoj džami namaz, noćni namaz. Pa su ljudi kad su vidjeli da klanja, došli iza njega i počeli klanjati. Zatim nisu ga čuli jedne noći da klanja. Boži poslanik, ali sam, da je došao klanjati. Pa su mislili da je zaspao, pa neki počeše se nakašljavati. Kao što kod nas neki, kad ima modulji, kažu, <clears throat> to ne smije, to, to, to se ne smije u namazu, batal bi namaz ko to namjerno radi. Ako nekome izađe slučajno, neka se popravi, ali ne smije to namjerno raditi. Božijem poslaniku, ali sam sam, htjeli su na taj način da ga upozore, nisu oni bili u namazu, nego da ga na neki način dozovu da dođe klanjati taravi namaz pred njima. Pa on reče, tako ste vi nastavili raditi, dakle šta ste nastavili raditi, klanjati taravih nama za, za mnom, tako da sam se pobojao da će vam biti naređeno, da vam postane farc To kaže Resulullah a da vam je naređeno farz da, da bude taravi namaz, ne biste to mogli obavljati. Pa klanjajte, kaže im Resulullah, ali sam, klanjajte kod svojih kuća. Jer je najbolji namaz koji klanjate namaz čovjeka u svojoj kući osim farz namaza. Ovaj hadis je prenos, kod Buharije i kod muslima. Kako shvati ovaj hadis? To znači Resulullah ali sad sam pobojao se da im ne bude naređen farzom teravih namaz, pa je prekinuo klanjati džematine. Prekinuo klanjati u džematu. I drugo, tada je dosta bilo oni koji su pamtili Kur'an, znali ga na pamet, pa su kod kuće svoje mogli koliko hoće učiti. To je jedan hadis. Drugi hadis koga nam prenosi Ebu Hureyre, radijallahu anhu, a nalazi se u muslimovoj zbirci hadisa. Kaže, Resulullah sallallahu alaihi wasallam podsticao je ljude da klanjaju uz Ramazan noćni namaz, ali im nije naređivao, strogo naređivao. Pa bi govorio, ko bude namaz klanjao naveče uz Ramazan, vjerujući Allaha, nadajući se Allahovoj nagradi i ustrajavši u tome, biva mu oprošteno, budu mu oprošteni grijesi koje je prije učinio. Pa je preselio Resulullah a tako je ostalo. Dakle, ljudi su klanjali sa po Zatim je tako bilo u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu i jedan period hilafeta Omerovog radijallahu anhu. I treći hadis koga nam prenosi Buharija od Abdurrahman ibn El Qari. El Qarije kaže Izašao sam sa Omer ibn al-Khattavom radijallahu anhu jedne noći u džamiju za vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu. Dakle, za vrijeme božih poslanika, ali sad sam samo nekoliko noći klanjali su džematile. I onda im je rekao Resulullah, ali sad sam, idite i kod svojih kuća klanjajte. I tako je bilo za vrijeme hilafeta Ebu vekra radijallahu anhu. I jedan period hilafeta Omera radijallahu anhu. Kada, pogledajte, kaže ovaj ravija, izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne noći u mesčin. Kad ljudi u grupama klanjaju Čovjek klanja sam po sebi, čovjek klanja za njim nekoliko ljudi i tako dalje. Pa reče Omer, da sakupim ove ljude za jednim učačem bilo bi bolje. Zatim je tako i odlučio i sakupio ih za Ubej ibn Ka'bom. O, njega je odredio da im bude imam u tome namazu. Zatim reče, zatim sam izašao ma'ahu sa njim. Sam izašao, kaže uh, Abdurrahman ibn kari izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne druge noći kad ljudi klanjaju za jednim učačem, za Ubej ibn Kabom. Pa reče Omer lijepog li ovog bidata? Je li to u stvari bidat? Nije. to je već radio Resulullah a.s. sa jedne strane. Resulullah a.s. je to radio. Pa kada se poboja da će biti farc, rekao klanjajte u svojim kućama. Da li postoji opasnost da će postati far za vrijeme Omer radijallahu anhu? Ne postoji jer više vahi ne dolazi. Dakle, to u stvari i nije bidat. Ali ga tako nazvao Omer radijallahu anhu, kaže, prije pogledao bidata, a i nije u stvari to. Bidat već imao svoju osnovu kod Resulullah sam. I isto, hadis Resulullah a.s. u kome nam kaže, men ja iš minkum ba'di fe se jera htilafen ko bude živio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud, Tirmizi i kaže da je Hasan sahih. aleikum bi sunneti, držite se mog sunneta, wa hulefa ir rašidin i držite se sunneta i prakse ir rašidina. To jeste ove prve četvorice halifa, jer nam u drugim hadizima Resulullah ali pojašnjava koliko će oni vladati. Tako da znamo da ono što oni budu radili to je i od sunneta Resulullah sam. Držite se mog sunneta i sunneta Hulefa ir Rašidin el Mehdijine min ba'di upućeni halifa nakon mene Addu alaiha bin nevađid prihvatite se tih sunneta čvrsto kao da ste zubima očnjacima i zagrizli. Ne smijete ih pustiti. Wa iyakum muhdathatil umur, a dobro se čuvajte novi stvari u vjeri, fa inne kulle muhdathatin bid'a, jer je svaka novotarija va wa bidat bid'atin dalala, a svaki bid'at, svaka nova stvar svaka nova radnja uvjeri to je dalalet i vodi na krivi put. Kako vodi na krivi put? Možda je u tvoje vrijeme to neznatno. Nije toliko za tebe bitno nešto si malo uradio, ali ljudi na to dodaju toliko da, da se to puno proširi. navešu vam ovdje jedan događaj. Za vrijeme jednog od ashaba prenosi Eddarini vjerodostojnim sahih senedom da je Ebu Musa el-Eš'ari rekao Ibni Mes'udu radijallahu anhu vidio sam u džami ljude kako sjede u halkama i iščekuju namaz. Šta dalje radi? U svakoj halki nalazi se po jedan čovjek, a u rukama su im kamenčići, pa on govori, učite tekbir, veličajte Allah, Allahu ekber, stotinu puta, pa oni stotinu puta kažu Allahu ekber. Zatim on ponovo kaže, izgovarajte la ilaha illallah stotinu puta pa oni izgovore la ilaha illallah stotinu puta. Zatim on ponovo kaže recite subhanallah stotinu puta. Pa oni ga u tome slijede i kažu subhanallah po stotinu puta. Pa oni izgovore subhanallah stotinu puta. Na to će Ibnu Mes'ud radijallahu anhu. Zašto im nisi naredio da broje njihova loša djela? Koliko će loših dijela tim takvim postupkom zaraditi? Ko bi rekao, Šta je tu loše? la ilaha illallah, subhanallah, Allahu ekber. Ali na taj način na koji taj zikr obavljate nije u redu. Jer tako Resulullah ali sad sam nije radio. Ko ovo kaže? Najpoznatiji i najpriznatiji ashabi. Ebu Musa el i Ibn Mesud, Abdullah Kaže, a ja im garantujem da od njihovih dobrih dijela neće propast ništa. Zašto im treba to da broje po stotinu puta? kamenčićima na te načine tako da, da zikre i da tako i barete. Jel se boje da će im nešto propast od njihovih dijela? Neće propast, ali neka uzmu i neka pobroje svoja loša dijela koja će dobiti. Zatim je otišao do jedne halke, stao pored njih i rekao, šta to vidim da radite? Odgovorili su, oće Abdurrahmanom, kamenčićima brojimo tekbire, tehlile la ilaha illallah, tezbije subhanallah i tahmide, elhamdulillah. A on im je na to rekao, prebrajajte vaša loša, vaša hrđava dijela, a ja garantujem da od vaših dobrih dijela neće propast ništa. Teško vama, o ummetu Muhammedov, kako brzo srljate u propast. Evo vam njegovih poslanikovih, ali ashaba, prisutnih u velikom broju i eto vam odjeće njegove Resulullahove, ali još se ni raspala nije tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, vi ili ste uvjeri bolji od Muhammedove selam ili otvarate vrata zablude i propasti. Oni su mu na to rekli, oče Abdurrahmanov, tako nam Allaha samo smo dobro željeli, a on je dodao koliko je onih koji žele dobro, ali ga ne dokući. To znači nije dovoljno samo imati čist nijest reći ja imam čist nijet, ja imam lijepu namjeru, ja hoću to i to da radim. Ne može. Ova vjera je od Allaha propisana. I dužnost je slijediti i raditi po toj vjeri. I na taj način će čovjek, inša Allah, biti nagrađen za to svoje dijelo od uzvišenog Allaha i bit će mu priznato kod svevišnjeg gospodara Tabaraka wa bit će mu priznato pod uslovom isto tako uz to da je urađeno kako treba po islamu الحديث لا يقول ما الله اشترته يا عرب أنمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب هلم بنا